Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Sjećanje 1077. godine car Svetog Rimskog carstva Henrik IV. kleči u snijegu pred dvorcem podignutim na stijeni kod Kanose u sjevernoj Italiji. On je bosonog odjeven u jednostavnu odjeću, kronike su kasnije pisale da je apostolsku milost molio uz mnogo jecanja za pomoć i utjehu. U utvrdi koju je držala Matilda od Toskane bio je papa Grgur VII. On je dobro odabrao mjesto pred kojim će car klečati. Matilda je bila vjerni, pouzdani saveznik papinstva. Njezina utvrda lako se mogla braniti. Grgur VII je, kako su kasnije kronike pisale, sinače kod njega ne tako često viđenom tvrdoćom odbijao pozive savjetnika da se smiluje caru. Grgur VII nije htio prebrzo cara kojeg je ekskomunicirao iz crkve primiti nazad i oprostiti mu. U pitanju je bio sukob dvije moći, svjetovne i vjerske. Grgur je htio da cijeloj Europi bude jasno tko je u tom sukobu moćniji, čija je moć veća i car je ostavljen da kleči pred kanosom. Henrik IV. je rođen 11. studenog 1050. najvjerojatnije u Goslaru u Saskoj. Njegov otac bio je moćni car Svetog Rimskog carstva, njemački kralj Henrik III. Na uskrs 1051. Henrik je kršten, ali tek nakon što su njemački moćni plemići na Božić 1050. položili prisegu vjernosti i poslušnosti tek rođenom Henriku. Car je htio sinu osigurati siguran put do carske i kraljevske krune. 17. srpnja 1053. Henriku još nije bilo tri godine, on je izabran za njemačkog kralja u Triburu, danas Treburu. Jedini uvjet bio da bude pravedan kralj. Sljedeće godine Henrik je okrunjen za njemačkog kralja u Ahenu, godine 1055. petogodišnji kralj je zaručen za Bertu, kćerku Margrofa od Torina. Vlast nad sjevernom Italijom bila je važna njemačkim carevima i kraljevima. Ali ostvarenje plana došlo je u pitanje kada je u listopadu 1056. umro Henrik III. Njegov šestogodišnji sin, sada Henrik IV. preuzeo je vlast, ali nju je zapravo imala njegova majka. John Julius Norvić u knjizi Apsolutni monarsi, povijest papinstva, ovako opisuje mladog kralja. Nije imao posebno uzvišen početak vladanja. Njegova majka, carica Agnes, koja je preuzela regenstvo, nikako ga nije mogla kontrolirati i nakon divljeg dječaštva i duboko ozloglašene adolescencije, do trenutka kada je sa 16 godina preuzeo vlast, stekao je reputaciju opakosti i raspuštenosti, koja je navještala lošu budućnost. Tu je reputaciju on na koncu uspio pobiti, ali kroz ostatak svog nesretnog života ostao je nagao, strastven i izrazit silnik. Kako je rastao do muževnosti, postajao je sve više kivan na ono što je vidio kao rastuću aroganciju rimske crkve i posebno na reformske mjere koje su nastojele zbaciti zadnje tragove carske kontrole. Bilo je jasno da je sukob između crkve i carstva neizbježan. Henrikov otac Henrik III. imao je potpuni nadzor nad crkvom. Godine 1046. on je s vojskom ušao u Rim. Tada su se za papinsku stolicu natjecala tri pretendenta. Henrik III. sazvao je sinod u Sutriju i za papu postavio njemca Suidgera, biskupa od Bamberga, koji je uzeo ime Clement II. Istog je dana novi papa uzvratio krunjanjem Henrika za cara Svetog Rimskog carstva. Do kraja svog života Henrik III. će prema svom ukusu još trojicu ljudi postaviti u papinu stolicu. Njegov sin zavidio mu je na toj moći, ali on je za protivnika imao papu kojeg ovako opisuje John Julius Norwich. Od trojice velikih papa 11. stoljeća, Lava IX, Grgura VII i Urbana II, Grgur je bio najmanje privlačan i najznamenitiji. Druga dvojica bili su aristokrati, sigurni u posjedovanje svega onoga što je moglo dati plemenito podrijetlo i prvorazredno obrazovanje. On je bio ružan i neprivlačan sin toskanskog seljaka podrijetlom Lombarda, čiji su standardi obrazovanja bili znatno ispod onih koji su imali vodeći crkveni ljudi i čije je svaka riječ i gesta odavala skromno podrijetlo. Druga dvojica preuzeli su papinstvo gotovo po pravu, on ga je preuzeo tek nakon dugog i napornog naukovanja u kuriji, ni iz jednog drugog razloga osim čiste snage njegove volje. Druga dvojica bili su visoki, odlikovali su se izvanrednom pojavom. On je bio nizak i garav s izraženom trbušinom i glasom tako slabim da njegovi rimski kolege često nisu razumjeli što je govorio. Nije posjedovao lavovu očitu svetost, niti urbanov politički instinkt ili diplomatsku vještinu, niti je bio učenjak, niti teolog, a ipak u njegovom je karakteru bilo nešto tako privlačno da je on gotovo uvijek dominirao, automatski i bez napora, svakom skupinom u kojoj je on bio član. Nije ga bez razloga Petar Damjan nazvao svetim Sotonom. Riječ investitura dolazi od latinske riječi investire, odjenuti, odjevati. Investitura je obred uvođenja u posjed ili u službu u kojem senior, stariji i moćniji vazalu daje nešto uz predaju predmeta koji simbolizira ono što se od seniora dobiva. Notar je, na primjer, od seniora dobivao pero, feudalac grumen zemlje, ako je dobivao i manje. Vitez je dobivao maču. Kada je u pitanju bio odnos između vladara i crkve, investitura je bila obred uvođenja biskupa u funkciju. U vrijeme Henrika III. nije bilo sumnja tko određuje tko će biti biskup i tko će novom biskupu dati predmet koji simbolizira njegovu službu. Henrik III. i prijašnji njemački kraljevi carevi bili su ti koji su odabirali biskupe. Svojom ispravom to objavljivali i onda su bili oni ti koji su tom novom biskupu dali njegov pastirski štap. Nadbiskup je mogao novom biskupu dati samo prsten. Ali u godinama nakon smrti Henrika III. dok je njegov sin bio maloljetan, reformski pokret u crkvi nastojao potvrditi pravo pape da on odredi tko će biti biskup i da samo on ima pravo predati novom biskupu predmete koji simboliziraju njegovu službu. Tergur VII smatrao je praksu da vladar odabere biskupa odvratnom i bogohulnom. Već sam način na koji je postao papa pokazao je da će njegov odnos prema svjetovnim vladarima biti drugačiji. John Julius Norwich piše. U travnju 1073. umro je Aleksandar II. Nije bilo u pitanju tko će ga naslijediti. Arhidžakon Hildebrand imao je stvarnu moć u kuriji već nekih 20 godina, tijekom kojih je on bio vrhovnik po svemu osim po tituli kada ga je prema pažljivo pripremljenom planu masa zgrabila tijekom sahrane Aleksandra II. i odnijela do bazilike Svetog Petra u Vinkoliju i tamo ga oduševljeno izglasala za papu, bilo je to samo potvrda postojećeg stanja stvari i kanonski izbor koji je uslijedio bio je čista formalnost. On je na brzinu zarađen za svećenika, poželjna kvalifikacija za papinstvo koju se čini se predvidjelo u ranim razdobljima njegove karijere i on je odmah nakon toga ustoličen kao vrhovni svećenik s imenom Grgur VII. Godine 1075. Grgur VII objavio je dokument pod imenom Diktatus Pape, koji je sadržavao 27 kratkih i jasnih objava o papinom položaju u svijetu. Papa je izravni nasljednik svetog Petra, kojeg je sam Isus Krist odredio za stijenu na kojoj će podignuti crkvu. Kao nasljednik svetog Petra papa je nadređen svim kršćanima, što znači i okrunjenim glavama. Papa je taj koji može odrediti tko će biti svećenik, redovnik ili biskup. Papa je taj koji će čak odrediti tko je dostojan svjetovne vlasti. Ako je vladar griješan, nedostojan ili ako se protivi papi, Papa ga ima pravo smijeniti. Samo papa ima pravo nositi oznake carske vlasti. Svjetovni vladari su oni koji trebaju ljubiti papine noge. Nije trebalo dugo čekati na odgovor vladara. Roger Collins u knjizi Čuvari ključeva neba, povijest papinstva, piše. Grgor nije obavijestio Henrika IV. o svom izboru, ali kralj se suočio s ozbiljnom pobunom u Saskoj i isprve je bio sklon popraviti odnose s novim papom, barem dok nije slomio pobunu u listopadu 1075. Nakon toga je, ignorirajući papine proteste, imenovao talijanske biskupe i sazvao u Wormsu 24. siječnja 1076. sinod njemačkih i sjeverno-talijanskih biskupa. Na njemu su kralji okupljeni episkopat osudili Grgura VII zbog uplitanja u njihove poslove i nijekanja njihovih prava. 26 biskupa odbacilo je poslušnost prema papi tvrdeći da je on prekršio obećanje da neće tražiti izbor za papu i da je počinio preljub s groficom Matildom od Toskane. Žalili su se da su sve prosudbe i uredbe donesene od žena na papinskoj stolici i da na koncu cijelom crkvom upravlja taj novi senat žena i da je Grgor nazvao svoje kolege biskupe sinovima kurvi i drugim sličnim imenima. Henrik III. uklonio je trojicu iz papinske stolice. Njegov sin mislio je da može ukloniti barem jednog. Gargur VII. na vijesti iz Njemačke brzo je reagirao. Sazvao je te 1076. sinod u Lentenu. John Julius Norwich piše. Na njegovom sinodu u Lentenu on je zbacio sve pogunjene biskupe i donio gromovitu odluku o ekskomunikaciji samog kralja Henrika. Učinak u Njemačkoj bio je kataklizmičan. Nijedan vladajući monarh nije navukao na sebe takvu crkvenu zabranu još od Teodozija Velikog. To se dogodilo prije sedam stoljeća. To je bacilo cara na koljena. Sada je prijetilo da će se isto dogoditi Henriku. Čisto duhovni aspekt te odluke nije ga brinuo. Taj se problem mogao uvijek riješiti pravovremenim pokajanjem, ali političke posljedice bile su uistinu ozbiljne. U teoriji ekskomunikacija ne samo da je sve podanike odrješavala obveze vjernosti, ona je prijetila da će kazna ekskomunikacije pogoditi sve one koji budu s kraljem imali bilo kakva posla ili mu izražavali odanost. Dakle, ako bi se ekskomunikacija strogo poštovala, Henrikova bi vlast nestala i on više ne bi mogao ostati na prijestolju. Odjednom se kralj našao u izolaciji. Vodeći njemački plemići sastali su se u Triburu i dogovorili da kralju Henriku IV. daju rok da dobije oprost od pape. Za veljaču 1077. sazvali su skupštinu u Augsburgu. I ako do 22. dana te veljače papa ne poništi odluku o ekskomunikaciji, oni će formalno odreći svu odanost Henriku i izabrati novog kralja. Ova odluka moćnih njemačkih plemića dala je kralju jednostavan izbor. Ili se podložiti papi ili ostati bez vlasti. Henrik nije dugo razmišljao. Na njegovu sreću još je jedan prijevoj preko Alpa bio prohodan, se i on je sa suprugom i malenim sinom krenuo na putovanje do Kanose. Trije dana papa ostavio kralja da čeka u snijegu ispred dvorca. Onda ga je primio i poslušao kraljevo pokajanje. Kralj Henrik IV. smatrao je da je dovoljno moćan da vlada kao i njegov otac. Papa Grgur VII. smatrao je da je vrijeme da se svjetovnom vladaru pokaže da postoji moćniji vladar. Sukob ta dva čovjeka završio je tako da je kralj bosonog i odjeven u odjeću sašivenu od materijala za vreće tri dana čekao u snijegu pred blistavo osvjetljenim dvorcem na sjeveru Italije. Kralj je popustio, papa se pokazao kao moćni. I taj je događaj samo jedan od onih koji daje za pravo onima koji tvrde da je moć takozvana zero sum game, igra sa zbrojem nula. Kralji papa nisu mogli imati jednaku moć. Jedan je morao popustiti kako bi pokazao da je drugi moćniji od njega, govori profesor doktor Žarko Puhovski. U čitom nizu situacija postoji ta igra koju bismo nazvali igra nulte sume ili tako nekako. Međutim, e, ono što je važno, imamo različitih aspekata moći. Za neke to važi, za neke ne. Imate kod jedne dosta slabo poznate jako fine filozofkinje koja se zove Hanna Fenikel Pitkin, zgodno razlikovanje između moći nad drugim osobama, power over, dakle moć nad, i moći kao mogućnosti da se nešto učini, power to do something. Ta moć da nešto činim nije nužno sastavni dio igre nulte sume. Tu opet nalazi naravno na prepreke i tako dalje, ali te prepreke nisu takve da zaostavljajući mene nekom drugom pomažete. Kad kad da, kad kad ne. Uz to ide onda ona klasična formula, pogrešna, jako popularna, neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj. Power over, međutim, ide upravo na to. Jer ja imam vlast, moć nad nekim, pa onda eventualno vlast nad nekim. I očito je da oslobođenje te osobe od moje moći. Smanjuje moju moć koliko povećava moć te osobe. U jednoj kompliciranoj schemi to se kod Hegla pojavljuje u dijalektici Helmknecht e, gospodare sluge, gdje su oni uvijek u nekom međusobnom odnosu. U jednoj sasvim elementarnoj formuli, to se pojavljuje u antičkoj formulaciji, kod Aristotela do paradigme dovedene, da su robovi ljudi koji su po naravi robovi jer da tomu nije tako, oni bi nešto učinili. Ono što je perverzno toj formulaciji, kad se realnost uzme u obzir, je činjenica da je rob nešto mogao učiniti protiv svojeg robskog statusa samo tako da riskira svoj život. Dakle, moja smrt bi mogla biti dokaz da nisam rođen da živim kao rob. Ali tek moja smrt, što je u mom životu možda slaba utjeha. U kasnijoj verziji od Augustina nadalje, to se razvilo jednu tipičnu skolastičku raspravu o ropstvu kao posljedku grijeha. I onda je vođena jedna takva rasprava o tomu je li u rajskome stanju nevinosti doista postojala moć. Koliko anđela stane na vrh igle i tako dalje. Dakle, ona se dokazivala u stanju nevinosti prije grijeha nije moglo biti moći. Dakle, moć počinje s grijehom, dakle ovim izvornim ili istočnim grijehom, a onda je vezana uz taj sam grijeh. Iz grijeha nastaje moć. Iz njegovog grijeha nastaje moja moć, iz mojeg grijeha nastaje njegova moć. U jednoj varijanti, opet sasvim primitivno, to funkcionira kao ucjena. Dakle, imate mogućnost da nekog prisilite jer imate na uvid tajne koje ove ovaj ne bi htio e, ili ova ne bi htjela da se doznaju. Međutim, malo kompleksnije analizi se pojavlja upravo sesto tomu da je grijeh vezan uz moć, odnosno moć vezan uz grijeh, bolje rečeno, tako što su ljudi osuđeni na život u dolini suza sa svime što ide. Međutim, ako je ropstvo doista ropstvo po naravi, ako su neki rođeni za robove, neki nisu, i ako se dokazuje da nisam za ropstvo time što se pobunim pa onda nas pobiju, onda se nalazimo u jednoj petlji na neki način transcendentne naravi, jer ja tek na onom svijetu se dokazujem kao netko koje je zavrijedio biti slobodan. Henrik IV. tri je dana od 25. do 28. siječnja čekao u snijegu da ga papa pusti u dvorac kako bi mu dopustio pokajanje. Događaj kod Kanosa od tada su povezani uz podređivanje svjetovne vlasti crkvenoj. U Hrvatskoj enciklopediji u članku o Kanosi piše da fraza otići u Kanosu znači poniziti se. U enciklopediji Britanici u članku o tom dvorcu iz 10. stoljeća nalazi se izjava prvog njemačkog kancelara Ota von Bismarcka, koji je za vrijeme kultur kulturkampfa, borbe protiv utjecaja katoličke crkve u tek ujedinjenoj Njemačkoj rekao ove riječi Nah kanosa gen wir nicht. Mi nećemo otići u kanosu. Ta Grgorova pobjeda zapravo je bila Pirova pobjeda. Papa je imao moć nad Henrikom sve dok je nad kraljem visjela prijetnja ekskomunikacije. Ali onog trena kada je papa dao oprost kralju, pokazalo se da pitanje koje jednom postavio Stalin ima smisla. Koliko divizija ima papa? John Julius Norvić piše. Naravno da Henrik nije pokazao nikakve namjere da se popravi. Sukobio se s njemačkim plemićima do te mjere da su oni uistinu izabrali novoga kralja, Rudolfa, vojvodu od Švapske. Grgor je dao sve da bi posredovao između njih, ali na kraju je 1080. opet ekskomunicirao Henrika i objavio da je Rudolf pravi kralj. Na nesreću kladio se na krivo konja. Te godine Rudolf ubijen u bici, s druge strane Henrik nikada nije bio jači. Po drugi je put objavio da je Grgur svrgnut s papinske stolice. Sazvao je sin od njemačkih i italijanskih biskupa u Brixenu, danas Bresanone u Tirolu, gdje je 1080. izabrao Kujberta na biskupa Ravene za papu Klementa III. Lako je bilo izabrati protupapu, puno je teže bilo postaviti ga na papinsku stolicu. Henrik je tri puta pokušao zauzeti Rim. Tek mu je to treći put uspjelo. Konačno, početkom 1084. skupina sastavljena od Milanaca i Sasa uspjela je svladati zidine grada. Za sadva Henrikovi vojnici vodili su bjesomučnu bitku za baziliku Svetog Petra. Papa Grgur bio je prebrz za njih. Nije se namjeravao predati. Požurio je u Castel Sant'Angelo, utvrdio se u njemu i bespomoćan gledao kako je na cvjetnu nedjelju Klementu stoličen u Lateranskoj bazilici i samo tjedan kasnije na uskrs Henrik okrunjen za cara. Papa se za pomoć obratio vojvodi od Apulije Robertu Guiscardu. Henrik je bio opasan vladar, ali nije bio ni blizu Robertu. On je rođen u Normandiji kao jedan od 12 sinova Tankreda od Otvila. Prema normanskom običaju samo najstariji sin nasljeđuje od oca zemlju, da se posjedne komada ostali se moraju pobrinuti za sebe. Kao potomci vikinga koji su dva stoljeća harali Europom, mladi normani zarađivali su za život uglavnom kao vitezovi najamnici. Robert je sa svojom braćom došao na jug Italije, gdje je bilo velike potrebe za takvim ljudima. Na jug Italije s braćom je došao 1047. Tri desetljeća kasnije Normani su gospodarili cijelim jugom Italije i Sicilijom, iz koje su istjerali Arape. Tražiti pomoć od tako moćnog čovjeka bilo je riskantno. Robert je do Rima došao sa svojom vojskom. Henrika nije namjeravao čekati. Za njim se u bijeg dao i protupapa Klement III. A onda je Robert pokrenuo svoju vojsku. Ona se probila u Rim i oslobodila papu i odvela ga do Lateranske bazilike. Ona je bila rušavina iz koje se još dimilo. John Julius Norvić piše. Trijumf je međutim bio kratkotrajan. Cijeli je grad bio predan pustošenju i pljačkanju, u kojem se nekoliko jedinica Robertovih sicilijanskih saracena nije baš istaknulo u suzdržanosti. Trećega dana, dok se zvjerstva i krvoprolića još uvijek nisu smanjivala, građani Rima više nisu mogli to trpjeti i cijeli grad ustao protiv napadača. Robert Giscard iznenađen je i opkoljen. Spasio ga je njegov sin, koji se probio kroz neprijateljsku gomilu kako bi spasio oca, ali ne prije nego što su normani koji su se sada borili za svoje živote spalili cijeli grad. To je za Rim bila katastrofa kakvu nije doživio sve od barbarskih invazija prije šest stoljeća. Crkve, palače, drevni hramovi, sve se urušilo pred plamenovima koji su se širili. Kada se napokon dim razišao i kada su se rimski vođe, barem oni koji su preživjeli, prostrli pred Vojvodom s golim mačem svezanim užetom za njihove vratove u znak predaje, njihov je grad bio prazan, slika pustoši i očaja. Grgor je pobjedio u toj bici, ali po koju cijenu? Grgur naravno da nije mogao ostati u Rimu koji su spalili njegovi osloboditelji. Umrijeći u izgnanstvu u Salernu 1085. godine. Henrik IV. poživjeće do 1106. Zadnje godine života provešće u žestokom sukobu sa sinom Henrikom V. I Grgur i Henrik spoznali su kako moć može biti varljiva i prevrtljiva. Zadnjih 30-40 godina Siegfried Bauman je razvio jednu postmodernu teoriju moći kao nečem što je tekuće. Dakle, mene ispunjava moć. Kad sam u recimo demokratskim uvjetima ili državnim udarom svejedno, nije svejedno, ali u ovom kontekstu svejedno, došao na vlast i sad sam isti ja, neko drugi. Ja jesam isti ja, intelektualno ili moralno ili kako god hoćete, naravno i fizički, ali mene ispunilo nešto drugo. Moć u tom pogledu, kad se radi o pojedinim osobama, kad se o njima govori, funkcionira kao veoma jako povećalo. Jedna stvar ako imam neke mane autoritarnog ponašanja, kao takozvani house tirane, kao neko ko tiranizira svoju familiju ili gnjavi svoje prijatelje, a druga stvar ako te iste moje osobine, postoje osobine šefa države, koji odlučuje, barem o nekim aspektima života stotina tisuća milijuna ljudi i tako i to povećalo povećava moje mane naravno i moje vrline kojih je naravno će se rijeđe naći kod vladara, barem tom ljudi obično s iskustvom govore, ali to povećalo me eksponira, izobličuje me. Malo liči na one dvorane sa, sa ogledalima koje imate u cirkusima ili drugim takvim mjestima. Moj nos postaje veći nos, moje ko s onim vukom. Moje uši postaje veće uši, jer naravno doslovce imam nekog sluša za mene. I na jedan put ja to postajem vlastita karikatura, a istovremeno to je moj uspjeh jer sam došao na vlast. U srpnju 1499. Nikolo Machiavelli, tajnik desetorice, koji su u Firenci odlučivali o pitanjima rata i mira, poslan je na dvor Katarine Riario Sforza, regentkinje Imole i Forlija, dvaju strateški važnih gradova na putu od Bolonje do Luka na Jadranu. Ferenca je Machiavellija poslala kako bi s regentkinjom pregovarao o službi njezinog sina Otavijana u Fjerentinskoj vojsci. Put u Imolu dovešće Machiavellija u blizinu Cezare Borđe. Taj drugi sin Rodriga Borđe, njegove najslavnije ljubavnice Vanoce Kataneji, kojemu je bila namijenjena crkvena karijera s 27 godina na sugestiju oca, koji je tada već bio papa Aleksandar VI, zamijenio je kardinalski šešir vojničkom kacigom. Godine 1499. Cezare Borđa kao glavni kapetan papinske vojske u suradnji s francuskom vojskom počeo je ratovati po Romanji. Krajem 1499. Cezare Borđa zauzeo je Imolu, a regentkinja Katarina Riario Sforza postala je njegova taukinja. Makeveli se prvi puta sastao sa Cezare Borđom u lipnju 1502. u Urbinu. Cezarovi zapovjednici bili su umješani u pobunu u gradu Arecu, koji je bio pod vlašću Firence. O Cezaru Borđi Machiavelli je ovako izvijestio vladu Firence. Ovaj gospodin je vrlo sjajan i veličanstven i u oružju toliko srčan da nema tako velike stvari koje mu se ne bi činila lakom. Radi slave i osnutka svoje države nikad se ne odmara niti poznaje napora ni opasnosti. Prije stiže na mjesto nego što se može prozreti kuda je naumio. Vole ga njegovi vojnici, skupio je najbolje ljude Italije i to ga čini pobjednikom i izvanrednom ličnosti, a k tome ga prati stalna sreća. U listopadu 1502. Makeveli otišao na dužu diplomatsku misiju kod Cezare Borđe. On je do tada dobio titulu Vojvode od Romanje imenovao Leonardo Leonarda da Vinče za svog arhitekta i glavnog inženjera. Na toj misiji Makeveli vidio kako Cezare Borđa vlada područjem koje je tako brzo osvojio. Kad je Vojvoda svoju Romanju, vidio je da njome vladaju nesposobni gospodari, za koje bi se prije moglo reći da pljačkaju podanike i daju im povoda da se razjedinjuju, negoli da nad njima vladaju. Ta je pokrajina bila tako puna otimačina, razbojstava i nasilja svake druge vrste, te Vojvoda prosudi da je nužno, ako je želi primiriti i učiniti pokornom prema vladaru, da uvede u nju dobru upravu. Stoga ju na čelu postavi Meser Ramira de Orku, čovjeka okrutna i bezobzirna ostavivši mu neograničenu vlast. Ramiro zemlju u malo vremena primiri i ujedini, stekavši golem ugled. Nakon toga prosudi Vojvoda da nije više nužna toliko pretjerana vlast, jer se bojao da će narodu omrznuti, pa usred te pokrajine uspostavi građanski sud na čelu s izvrsnim predsjednikom, a svaki grad u tom sudu imao zastupnika. Kako je Vojvoda znao da je dotadašnja strogost urodila i mržnjom prema njemu, odluči iščupati mržnju iz srca toga naroda i posvega uza se pridobiti. Htio je dokazati ovo. Ako je i došlo do kakve okrutnosti, to ona nije potekla od njega, nego od opake naravi upravnikove. Kad je ugrabio priliku da ostvari svoju nakanu, izloži Ramira jednoga jutra na trgu u Čezeni rasječena nadvoje, a pored njega komad drveta i krvav nož. Okrutnost toga prizora u isto vrijeme i ispuni zadovoljstvom i za bezeknu narod. Proizvodnja straha, a teror zapravo znači uproto, teror znači strah i tako se izvrno pojavljuje u Francuskoj revoluciji, je izrazito efikasan način vladanja, dakle egzerciranja moći. Postoje naravno teorije kao što su recimo u raznim varijantama Foucault i Hannah Arendt, koji vide moć kao medij u kojem svi sudjeluju, kao medij političkog života, u raznim varijanti među Foucaulta i Hannah ali ne videju kao, recimo tako, štaku volje. Za vladara, za političara ili političarku, moć je štaka volje. Dakle, mogu dohvatiti nešto što rukom ne mogu dohvatiti, zato mi moć služi. Ali, ponavljam opet, postoji cijena za to da tako funkcioniram. I onda naravno imamo dodatni problem. Imamo dobru staru poslovicu koja jako pogođeno opisuje situaciju. U strahu su velike oči. Ja doista postajem veći kad me se boje. Imamo međutim obrat. U trenutku kad na drugoj strani netko pokazuje da se ne boji, stvara se percepcija da taj čovjek mora imati moć. Jer ne bi se mogao ponašati kao da se ne boji vladara, ako nema moć ili ima nekakvu vezu na dvoru i ne znam već gdje, ili u u svejedno ili su iza njega, na primjer, američki špijuni, KGB-ovi špijuni, ne znam više ko. I ljudi dobivaju, ja sam to vidio na svoje oči kod nekih disidenata, recimo kod nas i u svijetu u 60. 70. godinama, od recimo Valence do, do, Gaje Petrovića, znam dva primjera, koji su pokazujući da se ne boje, zbog svoje psihičke strukture ili tko zna čega, dobili e, atribute čovjeka koji ima protumoć. U dnevno političkoj interpretaciji, najčešće primitivnoj, ali ne uvijek promašenoj, to više manje znači jedno. Neko stoji iza njega. I onda se često puta čulo to pitanje, se neko pita, proste, a tko stoji iza vas? Tek toliko da znamo o čemu govorimo, da mi kao tehničari moći, budemo na čistu kakvi su odnosi pa da onda se prebrojimo što bi se reklo i ponašamo se s vama kako se vama treba ponašati s obzirom na to tko eventualno stoji iza vas. Cezare Borđa bio je moćan sve dok je njegov otac Rodrigo bio papa, ali 12. kolovoza 1503. i otac papa i sin Vojvoda oboljeli su od neke groznice. Glasine koje su uvijek kružile oko obitelji Borđa govorile su o pokušaju trovanja. Jedna je glasina bila da su otac i sin slučajno se otrovali dok su pokušali otrovati svoje goste. Kako bilo, Aleksandar II. umro je nakon šest dana bolovanja. Cezare je ostao na životu. Ali sada se on našao u teškom položaju. 16. rujna 1503. na konklavama za papu je odabran kardinal Piccolomini. On je uzeo ime Pio III. Taj papa, kompromisni kandidat, nije dugo poživio. Umro je već 18. listopada. Na novim konklavama za novog papu izabran je Giuliano delle Rovere, koji je uzeo ime Julije III. Čezare je ponudio potporu dela Rovereu u izboru za papu pod uvjetom da zadrži sve dužnosti u papinskoj državi. Giuliano della Rovere pristao je na taj dogovor i 1. studenog 1503. izabran je za papu. A onda je postalo jasno da Julije III. ne želi Čezare Borđu pored sebe. Zatočio je Čezareja, a onda ga pustio iz zatvora. Čezare je otišao u Napulj, gdje je opet zatočen, ali ovoga puta od španjolskog guvernera. Na koncu je poginuo na bojištu u Navari 1507. godine. Život Čezare Borđe vjerojatno je bio bitan za Nikola Machiavellija, kada je ovaj pisao svoje glasovito dijelo Vladar. U vladaru u 12. poglavlju naslovljenom o okrutnosti i blagosti i je li bolje da vladara ljube ili da ga se boje, Makeveli počinje s tvrdnjom da su Cezare Borđu smatrali za okrutnog čovjeka, ali je ta okrutnost sredila Romanju. Tu sad nastaje pitanje. Je li bolje da te ljudi ljube ili da te se boje? Odgovor je da bi najbolje bilo i jedno i drugo. No, kako je to dvoje teško sastaviti, mnogo je sigurnije da te se ljudi boje nego li da te ljube, ako već oboje ne možeš postići. Jer o ljudima se općenito može reći ovo. Nezahvalni su, nepouzdani, prijetvorni i himbeni, klone se opasnosti i pohlepni su za dobitkom. Ako im dobro činiš, uz tebe su, nudeti krv svoju i mutak, život i djecu, kako sam to već kazao, kad je potreba daleko. No, kad se nevolja primakne, oni izmiču. Propada vladar koji se posve oslonio na njihove riječi, a nije se ni na šta pripravio, jer se prijateljstva, dobivena za plaću, a ne veličinom i plemenitošću duha, kupuju, a ne posjeduju, te se u prvo vrijeme ne mogu upotrijebiti. Osim toga, ljudi se manje ustručavaju da uvrijede nekoga koji želi da ga ljube, nego li nekoga koji im je ulijevao strah jer ljubav se podržava vezom zahvalnosti. Samo što ljudi opaki kao što jesu, tu vezu raskidaju kad god im je to od koristi. Strah se pak podržava neprestanom prijetnjom kazne. Cezare Borđe poginuo je u 32. godini života. Do 1503. u nekoliko je pohoda gospodario Romanjom i pripremao napad na Toskanu. A onda je umro njegov otac i moć koju je imao nestala je. Novi ga je papa smatrao preopasnim i zatvorio ga. U toj situaciji nitko ne može reći u tradiciji već kraja njemačke klasične filozofije sa Štirnerom i habe meine Sache auf nichts gestellt, ja sam svoju stvar, ja sam sebe postavio na ništa. Ja nemam nikoga i ničega iza sebe. Jer bi se to smatralo dosjetkom koje se ne želi reći, jer takvi su odnosi. Tko je zapravo iza mene? Strah je dakle psihologijska forma i ovdje on formulira, i ovdje on funkcionirao, sjetimo se na čas Kjerkegora, i kao tjeskoba, angst, dakle ono što iznutra, ono što doživljavam kao osjećaj da mi je neko e, nabio šaku u trbu, pa sam ostao, pa mi je tjesno ne mogu disati, ostao sam bez daha. I kao strah od izvenskog. Strah od izvenskog je nešto sasvim racionalno, naravno skoba se interiorizira i postaje sredno iracionalna, ali ako se živi kroz generacije u strahu od vlasti, onda to postaje transgeneracijska činjenica i dovodi do toga da strah se širi, da strah paralizira ljude. Na kraju, dobro je poznato da velikih pobuna, kamoli revolucija, nikad nije bilo u najgorim trenucima pojedinih društava nego tek kad su ti trenuci prošli, kad je strah malo popustio, kad se vidjela da situacija malo poboljšava, onda je eksplodiralo nezadovoljstvo. U noćnom terminu 8. svibnja 1970. godine američki predsjednik Richard Nixon održao je konferenciju za novinare. Američku javnost nastoje uvjeriti da će se američke trupe koje je 30. travnja poslao u Kambođu kako bi uništile baze Vjetkonga i sjeverno-vjetnamske vojske povući nakon obavljenog posla, te da će se iz Južnog Vjetnama povući još 150 tisuća američkih vojnika. Ulazak američkih trupa u Kambođu izazvao je velike proteste u Sjedinim državama, posebno proteste studenata. 4. svibnja u protestima na sveučilištu Kent pripadnici nacionalne garde otvorili su vatru na studente koji su demonstrirali i ubili četvero i ranili devetoro studenata. Šok zbog tih ubojstava potresao je Sjedinjene države. U Washingtonu počeli su se okupljati desetci tisuća studenata. U ranim jutarnjim satima 9. svibnja bit će ih više od sto tisuća. Nakon konferencije za novinare, Nixon je počeo telefonirati političkim saveznicima, novinarima, prijateljima. Jedan sat poslije ponoći, Nixon je nazvao novinarku NBC-a, Nancy Dickerson. Kada se ona bunovna od sna javila na telefon, prvo što je čula bile su riječi, ovdje Dick. Trebalo je vremena da shvati da ju zove predsjednik Sjedinjenih država. U kratkom, nepovezanom razgovoru Nixon se žalio kako je prošla konferencija za novinare. Nakon tog razgovora Dickerson je rekla suprugu, taj čovjek nije pio, ali bolje bih se osjećala da jest. Što se dalje događalo tog ranog jutra 9. svibnja opisuje John Farrell u biografiji Richarda Nixona. Ne mogavši zaspati, on je pustio glazbu Rahmanjinova na svom stereo sustavu i probudio je svog sobara Manola Sančesa. Negdje za četiri ujutro Nixon je odlučio pokazati Sančesu slavu spomenika Abrahamu Lincolnu u noći. Reflektor je na travnjaku izvijestio je stožer u Bijeloj kući koristeći predsjednikovo kodno ime koje mu je dala tajna služba. Nixon će se kasnije sa zadovoljstvom prisjetiti da nikada prije nije vidio agente tajne službe tako skamenjene od sretnje. Nixon, Sanchez i predsjednički liječnik dr. Walter Thatch ušli su u automobil i napustili bijelu kuću. Stepenice Lincolnovog spomenika koje su se izdizali iznad mola bile su točka okupljanja za studente koji su dolazili na demonstracije. Neki od studenata počeli su se okupljati i on se na čudan način pokušao s njima povezati. Njegovi osjećaji izašli su van u niz isprekidanih bljeskova. Mir i rat bili su mu na pameti te noći. Pouke iz djetinjstva, njegova majka i njezina smrt. Moji ciljevi u Vijetnamu bili su isti kao i njihovi, zaustaviti ubijanje i okončati rat. Kasnije će se prisjetiti. Nadam se da vi shvaćate da smo voljni umrijeti za ono u što mi vjerujemo jedan je student demonstrant rekao predsjedniku. Naravno, odgovorio je Nixon. Mnogi od nas, kada smo bili vaših godina, bili smo također spremni umrijeti za ono u što vjerujemo, rekao je. Poanta je da pokušavamo graditi svijet u kojem vi nećete morati umirati za nešto u što vjerujete. Nixon će kasnije memoarima napisati da je pokušao studente potaknuti na razgovor. Studenti su imali drugačiji utisak. Jedna se studentica prisjetila da je Nixon zapravo teško govorio, da su mu rečenice bile isprekidane, jedva razumljive i smislene. Richard Nixon je vjerojatno bio jedan od najmoćnijih američkih predsjednika nakon drugog svjetskog rata. A opet u tom događaju kojeg šef Nixonovog ureda Bob Holdeman naziva najčudnijim do tada, mladim studentima činilo se da taj moćni čovjek je slomljen od moći i da ne može ništa. Nixon ih je pokušao uvjeriti da postoji veliki plan, izaći iz rata u Vjetnamu, sklopiti sporazum s Rusijom, otvoriti Kinu, da je on taj koji može iskoristiti moć predsjedničkog položaja kako bi sve to postigao. Njima se činilo da vide slomljenog jedva razumljivog čovjeka. Čemu onda moć? Je li bolje bez nje? Bilo je naravno takvih ideja. E, one se najviše vezuju uz anarhistički koncept. Međutim, cijena koja se je morala platiti je naravno i u samom konceptu koji nije zapravo nikad radikaliziran, jest e, u konceptu od bakunjine ili koliko hoćete, posvemašnjeg ukidanja države u samoupravnim komunama, u kojima moć funkcionira u onom smislu kojem to Hannah Arendt navodi, kao medij posredovanja različitih pozicija – kao medij pluraliteta, jednostavno rečeno. Međutim, praktički je nezamislivo u današnjem svijetu funkcionirati pod pretpostavkom da bi samoupravne komune, gdje su dakle, ljudi kao u antičkom idealu mogu doista svi naći i onda odlučivati nešto napraviti. Jer svi bitni aspekti života funkcionira više manje globalno. Mi danas govorimo o tomu da je većina suverenih država preslaba da izađe na kraj sa IBM-om ili recimo s Coca-Colom, a kamoli nekakve, e, recimo tako, samoupravne komune. S druge strane, kad bismo prihvatili pokušaj koji se onda razvija u deliberativnu ili raspravnu demokraciju, da se ustroji jedan niz foruma na kojima ljudi slobodno raspravljaju o odgovarajućim političkim odlukama prije nego što budu donesene u manjim skupinama koje međusobno su umrežene, dakle nisu hijerarhijski postavljene. Dakle imamo kooperaciju, ne koordinaciju. Koordinaciju imamo ordine, imamo ovaj poredak. Onda naravno je to dodatak ili recimo profinjenje, pa čak i popravljanje demokratske strukture, ali opet se radi o ovom što ste prije spomenuli kod Niksona, pripitomljavanju moći. Naravno, moć prije će njega pripitomiti nego nju, ali kao ideal to postoji. Tako da zapravo se radi o tomu da fantazirate o životu na mjesecu gdje sila teža doduše postoji, ali je, ne znam, mislim, sedam puta slabija nego na kugli zemaljskoj, pa mogu toliko više skakati u visi ili u dalj, ali baš bez toga, osim opet u svemirskim brodovima kojima doista nema sile teže je teško zamisliti život, a u te svemirske brodove može ići jako mali broj ljudi za sada i to zahvaljujući visoko organiziranim državnim invektivama. Dakle, ne samoupravni rezultat djelovanja samoupravno organiziranih građana i tako dalje. Godine 1890. u dobi od 75 godina Otto von Bismarck dao je ostavku na funkciju kancelara Njemačkog carstva. Loši rezultati izbora te godine, na kojima su katolička stranka centra, prije svega socijaldemokratska i progresivna stranka, ostvarili uspjeh, sve te stranke Bismarck smatrao neprijateljima carstva, te nesuglasice s mladim carem Wilhelmom II oko vanjske politike natjerali su ga na podnošenje ostavke. Bismarck je postao ministar predsjednik Pruske 1862. Tada je ona slovila za najslabiju od pet europskih sila. U devet godina on je Prusku vodio u pobjedu u tri rata i stvaranje Ujedinjene Njemačke. Bismarck je 28 godina bio ministar predsjednik Pruske i 19 godina kancelar Ujedinjene Njemačke. Bio je najmoćniji političar ne samo Njemačke, nego i Europe. Njegov odlazak osjećao se i u prostoru iz kojeg je vladao princ Klodovik von Hohenlohe Schillingsfürst, koji će biti njemački kancelar od 1894. do 1900. ovako je opisao tu promjenu. Primijetio sam dvije stvari tijekom tri dana koliko sam tamo bio. Prvo, da nitko nema vremena i da je svatko u puno većoj žurbi nego što su prije bili. Drugo, pojedinci su narasli. Svaka zasebna osoba svjesna je svoje vrijednosti. Prije je pojedinac bio ograničen dominantnim utjecajem princa Bizmarka, ali sada su se svi napuhnuli poput spužvi koje stavite u vodu. Kada se Bismarck kretao zgradama njemačke vlade, sve je bilo podređeno njemu, njegovoj neupitnoj moći. Kada je on otišao, kao da se odjednom stvorio prostor za druge. Njemačko carstvo poživilo je još 28 godina od njegove ostavke. Nikada više nije imalo tako moćnog kancelara. Moć je s Bismarckom otišla iz ureda kancelara, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Foucault je E, u paraleli naravno s druge strane s Hanom Arendt pokušava uvesti taj koncept e, mikro moći u kojoj moć funkcionira kao niz heterogenih odnosa među institucijama i osobama, od ludnice do zatvora, do klasičnih organa države, uključujući ideologijske aparate države, gdje za njega mm, karakterično to da ne ukida opet moć, ali ju toliko širi u pojmu da je recimo vjeronauk u školama funkcionira kao aspekt moći poput policije. Ili grubo rečeno da profesori, policajci ili profesorice i policajke u osnovi obavljaju isti posao prispodobiti ljude ono što se danas zove mainstream, na razne načine nadajemo se, ali s istim ciljem. Tu je, dakle, nemoguće učiniti više, osim dodati, kao što to Foucault čini, da je moć u sebi ima važan produktivni element. To se katka čini paradoksalnim, ali imate sad baš situaciju u svijetu koja na to upućuje. Agresivni rat proizvodi, stvara. Obrambeni rat ne proizvodi. Dakle, oni koji se brane ne stvaraju ništa. Oni pokušavaju čuvati status quo. Agresivna strana stvara jer ona koristi moć kao nadmoć. Ona stvara Luhansk kao dio Rusije. Moć je produktivna, to mi se čini nedvojbeni i mi se tu fuko duboko u pravu, ali time se nismo riješili problema koje moć sa sobom nosi, jer produktivnost nije drugo nego jedna tehnificirana, odnosno tehnologizirana verzija moći, ne političke nužno, ali krajnje konsekvencije političke i ona utječe na to da se nameću različiti odnosi, odnosno obrasci ponašanja, kupovanja. Moć proizvodnje odlučuje o tomu kako će izgledati moj stan, na primjer, ili moja odjeća i kako ću ja dakle izgledati. Jer se danas nosi ovakva frizura, sutra onakva frizura, dakle, to jest čista produkcija, to jest čisti konzumirizam, ali u sebi ima opet moć promjene. U tom pogledu možda zgodno završiti sa hopsom koji zapravo moć definira kao način da postigne da budućnost bude po mojoj volji. Dakle, moć je privilegirani odnos pram budućnosti i odatle slijedi jedna žalosna, ali žalostno istinita konsekvencija. Oni koji nemaju moć nemaju ni budućnost u toj logici. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.